Само збори си отек. Си Слушав да нас кипа, други ден че ги збори. А ја препознав од нигде. Ама не ми да се сеќи од Кога си ме видев, кога сум ја видев, сум ја видев. Наме веќина од свима јасно. Оно де живеќе таму, доле кој зборували. Ако чуе Можда во некој некој свет. Ако чуе фикрета, че ти те. Те ги така викам на да шанса. Че ми те па не Znate li šta je odgovarati? Pa je neko rekao, Allah je njegov poslanik najbolje znaju. Znaš što je odgovorio? Da spomniješ brata ovako kako mu nije a ne da se naslađuješ. Kako da bi kvadratula turni spratima 75 kvadrata, a turni spratima 80? Da li pogreši taj arhitekt da smo prepravili skroz? Ali ta ideja, ako je baš tako, ljudi ne, da mu ruke samo da koristimo, da smo šap, ne radi neće. Pa će svaće piše, a ne, ne, ja će rušiti, pa će prijeli šap. Pa tu će vodi u svašu. Dnevni avat, da se me Beogradske novine, FBI, CIA. Da ti ne pada učina, kome treba da se želi? Ima ti nekoga, neko da. mnogo na tešku. samo zna da ti ne želiš, šta? Kako je te nervi navodi? E, uh, Čini očuvanja vjeru. U stvari ne znam, onda mu gledaj posao. Ti želiš da sačuvaš sebe. Znači, Moraš to za paket razmišljati. Za to se sad je kako se ima koliko je vrlo. Ona je do Pod ima, znači, tujka. Do pola ziti. Pola ziti je ni dva. Ja, to su ti gore sam više će imati malo pola ziti. A da ne obveseljavaš nevjernike i kjafire, jer mušite, jer monatike, stvarao kao učinjen učinjen zlom. Na pogrešna vrata i Drugi slučaj, kada se, kada je dozvoljeno spominjati nekoga, kad se traži ne, se nešto što ne valja prelijeti. Kako se mi kao... Znači, onome koga čini da se popravi. Tada je dozvoljeno nekom reći, taj i taj radi to, pa se kreći, da to više ne radi. To kako se mi kao nešički. Znači, Drugi slučaj kada je protivnik na arapski, kada vidite da nešto radi osoba, treba da to na francuski kari kog sebi kaže. Znači ovo je kad ti razgovaraš s bratom i ne ide i tako dalje, tako dalje. Dam gri, dam gri. E, od dela da stara, to je tesno, ja razumiš, cipere te reže. To je tesno, ja razumiš, baš znači, ima pet kvadrata, znači četiri i osamdeset jedna tamo, znači samo gore kocka se stara na pol da razumiš. O soku. А најче се попели, ако се излази земјата. Зависи негде само бетонира, ништо не стане. И шејтанот. Зависи како така, се договори продало, луѓе станат разумеш у ходника, разумеш? Например, собе са вамо, таму, вамо и часто беше био, например, тесно, дугачко. Вечином куче кој прави, стана е вешна машина. Или мој брат, или моја жена. Тоа е вешна машина за Pa skopoj. Pa sve to, znači posebno ima. Što da ga, što da ti je tu. To je znači za pregnje, jedna vrša, druga, treća je kao od vloga. Sve je rođe. Znači da kažeš, u ovom slučaju, kada gledaš kad ili osobi koji si podelio, da kažeš svoje vrme, ne možeš biti, ne možeš biti, jer on znao kome se radi. Tolika moj jake se, tolika moj jake, nego mozak ime jake. ja sam ti rekao teme, ali ne bih mogao teme. Znaš, prava kod nepoznate osobe, ili kod Jer ja sam ne sedao to, ja kam mogu ovako prvu da znači, je, pa će se istra, to natamo, pa au. Zato se trebaš pa imati sve zrao. Ono ono zidano mu skoro, ma, oće treba nešto da se poram, ja nema neko razlika. Moraš poznavati, znači, prati se, kako kone, kako, način suđenja, način puta. Ne, ne. Čita na tablu. Pa ne, jedno bi da stavio samo kad bi zapetno malo. Petoni malo bi volio u beton. Da da ufati u beton prvo to je. Evo da gledam. Mi se sušli malo i ispešimo se. Prvo kad što se više poče što se nije samo neđe. Kažu tog, tog. Dakle, prvo bi stavio tamo i tamo. Daj, daj. Daj. Daj. Daj. Daj. Daj. Daj. Daj. Daj. Pa ti se da te isto ti će dodi skroz na zid tamo da misliš. Do do zid. Zatim Ko si je stupca možda? Može se nadam na stupu. A je vas će bili, ja ono... Da se i ta osoba, tako? Jer na zid, jer u sredi je bila mu zid. Da se te osobe... Tak. Ne bi se ta osoba popravila, tako? Jer imaš je Da se kaže, u čini opet čuvanja, šta? Čuvanja vjere. Da li ta osoba nije podjelima za to? I ti isto tako, kad obdužiš osobu za nešto, moraš navest, ne samo da kažeš, on je meni uradio to, Ona je meni uradila to... Prošli puta pitali ju tako je doma. Šta je to što ti je uradila osoba? Da idemo, to već imamo još jedna izmjena, tako da možemo će ako se sviđaći. Potvorilo me. Kažeš, kada ti ga se rešava? A ne bi mi reći na prevode. Ti tražiš limonada. Ja naviknem se na čarno da je kasno. Ja za tebe i opet se tako reći. 6 eura ću imam, sporiš u džep, se će meta 6 eura, će staviti u džep, se će meta. Među nama. A? Майкл, си оглувела. Што збориш? Па не знам што збориш, што нам збориш. Се беше. Никој не се беше овој. Да, ја што не те пача. Да, ја што. Си ова не беше. Абе, како ви качки, ти ги базар да тажиме, јас сум ги да тажиме. Тоа е тоа што мора да се сумема глава да бидеме. Че загине рекол. Да, спорно некој поголем во да ќе загине, може да го прекордаш. Ка Пинк Пантер, таа е... Папчиш ти Пинк Пантер, таа е тајни да, да, да. агент. Аз да ми поклоним качката, видиш? Ја јам качката, рекол, качката, ми го давар, што ја ја не сум манекен, рекол, што Која такви носим на работа? Па ти такви ли ја не носим бакви, рекол, ја немаше никакви... Ја ожијен се скоро. После качи удезе му тај ове 30 наѓо, после 75 центи, више 2 комада, ista stvar i upućenjem još kada se dođe spomenuti nekoga po imenu ili po nadimku jeste kada ako kažeš ne mogu da bikam sudo to se kaže sa za trenutak je tako ali ako kažeš ja malo ko zna po imenu hađi čize malo neko zna ali u gradu kad kažeš žara odmah kaže znamo ko je dođe da kažeš ili da tu osobu znači, nećeš pojeftinu stupinu, znači, nego će... <laughs> Da pozborim gramatika. Ja. Sad <laughs> znači, ti hoćeš pojeftinu, će ti bude neko sveći. Ne znaš mene dvije, da kažeš kad je onaj puštan, je tako? Ne govoreći da ne bi na grevo da se ne Ili tako, i tako dalje, i tako. Mi ti bine. Znači, s tim da ovo nešto biti, i ponižavanja tog tako? Da ti sad hoćeš vagra da napodeziš mala i kaži čere. Ne možeš ovako. Nego samo onaj koji ne na jednom oku. kažeš da bi kad ja mogu se sjeti ili onaj sudi, koji će bi šta se da zna o se osobi radi. ne znam koji budeš reka. Dalje, je dozvoj za spubiti. Braćo moja, ovo stvari koje navode ima nevedi za svoje kaže. научиш и после ще тежко, ако да те тури некој уред. Па да Како сега научим, така ќе разбориш. Да и ти сега научи баукштелски и готово, сега баукштелски ќе разбориш. Хоќе ка пудиле го Jeste razumeli? Znači, samo car, braćo moja. I onda ako treba Hatimče Svindera ili osoba od cera, ona će razumjeti da osoba... A zbori, a какви проблем Люди... Некој бар спори, ја не знам никако. Люди ме питаја, а, што си рекол, не разумем што ќе ја кажеш. Спори, ка Турција. Како си, аз си се легнал. Братко си вери како има. Братко си вери како има. Пипате. Мало, мало, па че дук, че окрене јопе бугарски, не може сирома, и 5 милион торико. Па турски, па, па француски, углавном че се споразумеш. Пусто, жутко, много терпимо. Сам питал вика и миря за вас. И мир ми рекал, много добре. Много добре за вас ми рекал. Колко му е много добре, рекли како аз и добре. Пита и мир вика. Мир му вика му, так ми, а вика. Много добре. Много добре вика, ще хвала. imali kuće mi kad čuze gim da rabota vidi pošli ga zove. On mire mi kaj nije nekoj pokvar mi kaj oni pošli ga mate tole ga zove. Pa da te ili učenja. Ali kaj ti daj mi tole vidi a pozvorat će na 30% pare koji mu pita. Zato ti niko ne može reći s tiškim razgovaru ljudi. Zato Medine sa Bajde. Josep Neser. Plak. Josep Neser, Josep Neser, ikada napravi, znači kad će završi Ramazan top kuca. Tak je koba i tako, kuća će. I ono je znači kraj Ramazana. I kada će. Šta mi radi ovi kao uđe, ali kao Josep Neser, Josep Neser, ali kao Ramazan mi ode. I odio Ramazan. A si gledao da ovom da se pozna ko je tu?